Pastaj mund të të zhgënjej se s'ka hi vullkanik, e ke parasysh? Tani zhgënjimet për njerëzit. Po, është vërtet. Jo, jo, po duhet të them s'ka me të zeza me kështu gjërash. Ato janë thjesht kështu metafora. Mirëmëngjesi që të gjithëve. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. aspirin. Se pa Olta edhe filloi të pastronte direkt, siç i vjen instinkti. Mirë mëngjesi që të gjithëve. Normal. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit edhe për ditën e sotme. Sot është data 24 maj, mm -hmm. zonja zotërinj, ditë e mërkurë. Ne e kemi hapur, më fal, e mërkur, e mërkur, sa do doja si. E enjte është. Pra nesër është me zë dy herë. S'po e besoj. Do doja shumë të ishte e mërkur në fakt. Opa. Oh, do të shkoj. Nuk kam mbyllur ca punë edhe kështu që. Mund t'i mbyllësh sot. Ah, iku dhe kjo javë. Iku. Iku. Wow. Të ikën kështu sikur uh, je duke ne domethënë edhe ta Edhe hop penalti. Kërkon pastaj javën sikur Ui, ku e lashë javën unë? Sot java mbyllet mua. Kisha edhe dy cigare. E kërkon kështu në në këtë thua ku e lashë, ku e lashë si një çakmak, të ikën java si një çakmak. Sa ta kërkosh ti? Ke ke ke pastaj jo. s'ke çakmak. Po. E kështu. Sot java do të themi iku dhe maj. Mhm. Mm Shkon data 31. Mirë. Vrej punën ti. Jo, jo, ç'të bëj. Atë po them. S'kam zgjidhje tjetër. Olta është uh, ajo që përgjigjet edhe për pagat. Tam. Është e çuditshme. E kemi për uh, pagat security, e kemi pjesëmarrëse në emision, merr mesazhet, çon mesazhet kur ka nevojë dikush të kuptojë një mesazh. Mhm. Mm Sigurisht, me kode pra. Po. Jep dhe kode, jep. Thyen gishta, thyen gjunj, kur ka borxhe kështu. Të prapambetura. Në me të vëtyra. Natën me një pseudonim kuptoj. Po me një pseudonim, po. Programin pra, nëse e kanë bërë në program. E kanë bërë shumë bukur madje. Po. Oh. Mm. Mos e çoj tani. Jo, nuk e çoj tani, nuk e çoj. Ky ishte një kod. Do duhet kohë ta gjej. Ky ishte, ky ishte kodi mes meje dhe Altinit, meqë ra llafi. Po. Prandaj e përmendi Olta. Cili ishte kodi që që të dilte në emision? Nuk po e kuptoj cili është kodi. Jo, jo, që dilte në emision. Jo, është kodi që kanë ata të dy. Thoshte Olta Zogu Blu, domethënë, ne po. dy kishim një kod. Po pra, po çfarë nënkuptonte? Po s'e themi dot si ta themi. Është ora 7. Ah. Just për të shpjegoj. Mora vesh. Që nga kështu domethënë. Mori gruaja herën e tretë tha tani tha ose hajde ose mos hajde po. Pra se po bëj si rikim. Shumë i lezetshëm me biçikletë. Po, kjo shiu, e kupton jo, i thashë shiu. E gjitha mirë, kështu. Na ka zënë shiu. Për çe. Po e shijojmë këtu. Po ja në fund u desh të merrja një taksi dhe që të që të vija aty. Edhe më kushtoi nga këto taksit njëra prej këtyre firmave, nuk e di cila ishte. Mhm. Mm që e kishin marrë ato. Edhe ne hypëm dhe dy vet. Dhe njërin e zbritëm përpara meje, se ashtu e ka e ka shpin para meje dhe pastaj vazhdova unë deri në fund. Mhm. Mm Edhe i ra i mirë, që nga siç i thon Mustafa Matohiti ose rrugica e Salës, siç njihet. deri tek uh, diga e liqenit dhe diçka ashtu. Edhe me këtë matësin ishte vetëm 300 lek. Oh. Mm -hmm. oh, Ai m'u duk shumë i zhgënjyer them të drejtën, se më tha, ja ta shikojmë çik me këtë tha. Edhe doli ajo. Unë po prisja, kisha bërë gati një pesçe. Mhm. Ai ra gjatë gjatë. Edhe dy veta ne po. morëm me kështu, ai e mori çik po. Mori çik andej nga unë s'i bie andej kush ka bërë shtëpi, po hajt më. Stranger Things, bashkëpunimi Kygo dhe OneRepublic tani në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes që të gjithëve. Është koha që dëgjojmë nga vajzat Eri ka shprehjen për të cilën uh, Ajo na frym, me cilën ajo na frymzon çdo mëngjes mm -hmm. dhe menjëherë pastaj Olta do të na tregojë se si do të jetë moti sot. Atëherë shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga Frank Hall Crane dhe është kjo. Një mik është dikush me të cilin guxon të jesh vetvetja. Mm -mm. Kaq. Mm -mm. Mm -mm. Mm Wow. Sa e. Më vjen një sekondë që wow. Tani po mendoja për miqt. Me të cilët guxon të jesh vetvetja. Pra. Mhm. Mhm. Ta keqkupton miku, po vajti deri këtu më mbyti. Deri ku altin? Deri sa të jesh vetja pra po them. Jo domosdoshmërisht. E mirë tash. Po flasim për miq. Varet si të jesh Altin. Prandaj do dash mendimin tim kot fare. Ai që është dielli ato që respektohet mendimi që mos. Po pra, po. Dje ishte dielli, sot është për mendimin po. Ai që respekton mendimin e tjetrit është Se s'mund t'i thosh mikut çdo gjë, e kupton? Po pra. Po nuk ka lidhje me të thënit çdo gjë. Ka jo, lidhje që ti duhet të jesh vetja në momentin e caktuar. Të bërit. Jo me të gjithë mund të jesh vetja. Jo. Dhe të shprehësh gjithë veten tënde. Është vërtet. M'u kujtua një reklamë miri. Ëm. Mm. Ehm, uh, se s'e nga këto holandezët a ku di un se çfarë ishte. E pashë një ditë. Po okay, që më thoshe ky miku, imazhi që m'erdhi mua kur tallej ky me shprehjen tënde, më fal që po ta them. Po s'është shprehja ime. Me mikun mund të jesh vetvetja, ëh, ishte sikur të dalë një burrë për shembull që ti e njeh kështu si me taka, me çorape grash, e ke parasysh minifund etj etj. Ti thua po ti ç'ne? Tani ju. A jemi miq apo jo thotë ai? Ju shkoni gjithmonë në ekstreme, jo, kështu që. Po kjo reklama që po them unë ishte e tillë. Se ç'ishte për një gjë? Me babain që kishte vajtur me gjithë kalamajt edhe familjen në në në një qendër tregtare diçka e tillë. Mhm. Mm e se si ndodh aksidentalisht që ky Zbulohet mes gjithë miletit që ishte veshur Ashtu dhe kishë thonë, babi Nejse, do mundohem ta gjej dhe një Por, uh, edhe një herë Jeri që t'i kthehemi shprehjes Jeri me Teminën sot me qira fjala në klubin e mëngjesit Me luspa peshku po. Me jo me Teminën, se ti ishe në luspa peshku E kishim me që e kishim varë te, e kishim varë te pema, aty përjashta Ta hante dhe macja mhm. Një mik Është dikush me të cilin guxon të jesh vetvetja. Pra një mik është dikush me të cilin guxon të jesh vetvetja. Se fjala guxim Jeri në vetvete, nënkupton që ajo që ti do nxjerrësh është një sekret ose diçka që kërkon guxim. Po, po. Se me thon drejtën, un kam miq, po s'është se kam ndonjë gjë shumë kështu Ja, më njohin, ky që jam jam, nuk është se kam ndonjë. Po njerëzit jo gjithmonë guxojnë të jenë vetvetja, e fshehin nga vetja e tyre, e fshehin nga të afërmit, e fshehin nga. Po po, sa herë që më thon këtë. Unë rri pak edhe bëj një analizë të brendshme them çfarë po fsheh unë nga vetja ime. Nuk ka lidhje. Dhe vetja s'më tregon. Me gjëra aq ekstreme sa mendon ti. Mirë, mirë. Detyra jonë është të ekstremizojmë gjëra. Ti ti beson në atë që ti mendon dhe që ndonjëherë nuk e shpreh. Është e vërtetë. Unë i marr pak më thjesht. Atë mos e thuaj ti. Në këtë rast e vlen, është po. shumë herët për ta komplikuar. E di, e di. Po zakonisht në këtë orë të mëngjesit je ti ajo. Ça që nis duke ngjitur malin me shprehje. Faleminderit uh, Jeri për frymëzimin e ditës sot miq të dashur miku është ai me të cilin kërkon ose guxon të jesh vetvetja Olta tani do të guxojë të na thotë motin ashtu siç do jetë. Do mundohem. Jepi Olta. 17 gradë në këtë moment, 24 do jetë maksimalja për sot dhe vetëm 50% janë shanset për shi. Pra kohë e mirë Olta, po. Kohë e mirë, por mund të pikojë rreth orës 17. Pak fare. Kohë e mirë, por mund të ketë uh, ndonjë reshje. Po, një reshje të vogël. Pastaj City Light atë çaqun. Mhm. Mm Ermali me 1 dhe Rita me 3. Tam. O zoti im sa do bëjë. Derisa te Rita temperaturat maksimale shkojnë deri 30 gradë. Po Ermali do të vijë bashkë me bashkëpunëtorin e tij në këngën e fundit në Sarajevo, jo, është vetëm. S'e di. Nuk e di më të pjesë. Nuk vjen ajo. Jo. S'ka ai është më vete, është është pjesë e Ermalit, kështu që. Po tani, ndoshta edhe po, vjen. Nuk e di nëse janë miq, mund të jenë vetvetja. Po. Jo, vallë vjen ah. sepse ai jo, e kam fjalën këtu që 2018 E ti the ideja që duhet të vijë edhe tjetri domethënë Fabrizio Moro, po. po A duhet të vijë dhe Fabrizio Moro si ti Do të vijë natyrisht Po duhet të ketë një version që e këndon vetëm ai. Se Ermali vetëm. Po besoj. Po pra, se po thosha, nëse ai do të vinte këtu, që janë kanë treguar njëri tjetrit. Nëse ai do të vinte këtu. Ti vetëm. Do të thoja që të këndonte këngën e tij të suksesshme të Sanremos. Cilën ai e këndon bashkë me Fabrizio Moro, nuk e këndojnë bashkë apo jo? Po. Natyrisht, janë si paketë. Janë si paketë. Derisa vajtën te ballë më ballë. Gjithsesi. Ë, uh, le të shikojmë pra çfarë ndodh. Kjo kurse Rita Ora do marrë njëri me vete jo. Rita Ora s'ka asgjë. Dua Lipën. Ë, Dua Lipën kam përshtypjen që ato nuk nuk shkojnë më. Hmm. Herë ashtu. Lufta brenda llojit. Ë, lufta brenda llojit. Thashetheme janë këto. Po thonë që Rita Ora nuk nuk e ka ndihmuar fare Dua Lipën në të kaluarën. Që të çajë. Tani që Dua Lipa e ka kapërcyer pragun me sipas meje të paktën po, Rita Ora. Sa që pa. Po. Ë tashi Dua Lipa është duke i dhënë pak shpatullën e ftohtë, siç thonë ata në Britaninë e Madhe. Hm? Mirë. Mirë ia bën. Unë me Duan jam. Edhe unë jam me Duan. Me thënë drejt. Na meritor. Jam totalisht me Duan. Midis të dyjave jem Tereziti. Okej, okay, mirë. Ë, uh, kthehemi pas pak në Klubin e Mëngjesit. Të gjitha kanë vlerë, të gjitha kanë uh, vlerën e tyre. Sigurisht. Edhe nëse janë mikesha mund të jenë me guxim. Ja, ku shkën nga mishtashur. Ja, Altini e kërkoj e luajmë sot në mëngjes, non mi avete fatto niente kjo. Al Cairo non lo sanno Erman Meta. Sono adesso, il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte, qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte. A Londra piove sempre, ma oggi non fa male. Il cielo non fa sconti neanche un funerale. A Nice al mare rosso di fuochi e di vergogna, di gente sull'asfalto Bravo u qoftë çunave është uh, Fabrizio Moro dhe Ermal Meta miq të dashur fituesit e Sanremos. Mos fituesit e Eurovision, dolën shumë keq në Eurovision me sa kuptova unë. Çfarë thotë më shumë për Eurovisionin se sa për këngën mm -hmm. e tyre. Se ma kujtoj pak kjo këtë. Po shikoja edhe edhe po e quaj në thonjëza performancën e Moros dhe Metës në Eurovision, që siç ishte kjo që pamë tani, se kjo ishte ja, nga Sanremo. Mm. Por uh, Edhe ajo në Eurovision pa flakë, pa xixa, pa Ndoshta Fatma kishte të drejtë. Ndoshta kjo ka qenë çfarë mungonte, siç Fatma thoshte për këngën e Gentit që duhet kishte më shumë flakë si Eleni apo ku di unë tash domethënë gjëra se është viti 2018 dhe duhet të ketë kështu tha. Do ishin gjithë njësoj. Po çka kështu? As këta pra italianët, nuk edhe këta e mbajtën thjesht me ca drita. Po po po. Po, po, po Ashtu lanë këngën që të këndohet me një ku di unë gusto fine pa e lyer bythën me siç thonë kur ka e kupton është për t'u lyer gjitha. Por eh, por edhe s'fituan. Dhe s'fituan. Edhe s'u përmendën fare. Prandaj kjo mund të ketë qenë çelësi i sekretit. Më shumë zjarre flakë dhe budallallëqe në skenë. Gjithsesi, mirëmëngjesi juve është 7:24 minuta sot në Klubin e Mëngjesit miq të dashur. Mes të tjerave, edhe pyetje nga Aktualiteti i vendit tonë. Atëherë. Skuadra e ujqërve të borës. Mundi thellë Vllazninë, një me pesë Eri, Bravo. Një me pesë Në sfidën e fundit që kishte kategoria superiore Duke Ë uh, U mund thellë me Vllazninë, se tash mundi thellë Vllazninë. Mm. U mund thellë 1 me 5. Megjithatë kjo nuk e ndikon ujkun e borës, sepse sepse ai është tashmë i shpallur kampion. Edhe kjo ishte kot për të ndihmuar Shkodrën. A mund ta thuash dhe numrin? Mund ta jo, mund ta them. Pyetja, pyetja për ju është sa kampionate i bëhen Skënderbeut me me këtë që fiton. Okej. Okay. 069 20 70 222 069 20 70 222 Le ta themi Skënderbeu është një skuadër e cila ka filluar vonë Periudhën që unë jam rritur uh, Në vitet 80 Edhe në vitet 90 Skënderbeu ishte bishti i kavallit Ishte më shumë si bishti i kalit të Skënderbeut sesa Skënderbeu vetë Po për një kohë shumë të gjatë Histori të cilën korçarët e mohojnë Edhe duan që ta fshijnë nga faqet e historisë Por për gjithë këtë periudhë, Skënderbeu nuk fitoi asgjë, absolutisht asgjë, asnjëherë. E kupton? Ishte koha e Vllaznisë, Dinamos, Partizanit, Tironës, Flamurtarit. Edhe Labinoti i Elbasanit e fitoi një vit. Domethënë shpërndarje kishte mm -hmm. kështu. Besa e Kavajës, Lokomotiva e Durrësit, po Skënderbeu i Korçës. Ehm um, Kurse tani është një periudhë tjetër. Fiton vetëm Skënderbeu. Se si fatet ndryshojnë, sepse ato s'janë njësoj, siç thotë uh, një këngë shqiptare. Pyetja është pra sa kampionate ka fituar Skënderbeu, edhe praktikisht e gjitha është në këtë dekadën e fundit, mm -hmm. diçka. Okej? Okay? Okej. Okay. Okay. 069 20 70 222, 069 20 70 222, Ne shkojmë te muzika tani kur të kthehemi zonja zotërinj do të kemi Enjoy it people. Është ora tani 7:35 minuta. Ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e radios Club FM në 104. Miq të dashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike gjithashtu në ekranin e televizionit Klan Plus. Çdo mëngjes me ju nga 7 në 10. Mirëmëngjesi që të gjithëve. Unë jam gati për anagramën e ditës sotme është një sfidë e vogël për secilin prej jush që doni ta zgjidhni për të fituar një çfarë Olta. Do të fitojnë një dhuratë nga Head and Shoulders dhe Old Spice. Atëherë dhurata është nga Head and Shoulders dhe Old Spice. Së bashku janë dy dhurata. Njëra ka deodorantin dhe shampon e trupit, tjetra ka shampon nga Head and Shoulders dhe ë uh, xhelin e rrojës, e gjithashtu një peshqir mikrofibrash. Është një paketë për burra. Shumë mirë. Sepse është shampoja e trupit dhe deodoranti i Old Spice për burra, Është aroma e një burri të vërtetë dëgjova. Mm. Që edhe një robot android kishte filluar ta përdorte sepse donte që të kishte marrëdhënie me zonjat humane dhe dua të kem aromën e një burri të vërtetë dhe lahej me Mirë bënte me shija. Me Old Spice. Po të paktën të vi era burrë. Po zbokth, kishte ky. Kishte robot. Ehm. Kështu që do i fitoni të dyja këto paketat, le ta hedhim anagramën tani. Anagrama në klubin e mëngjesit. Xheri. Tam. Gati për ta zgjidhur? Gati. Anagrama për ditën e sotme është mhm. Murinës. Dy dhurata Paketën nga Head and Shoulders dhe paketën nga Old Spice mm. Murinës M-U-R-I-N-E-S Murinës Me që ra fjala Nëse blini produktet e Old Spice dhe Head and Shoulders, ju mund të regjistroni kuponin tuaj tatimor nga ajo blerje në adresën klubiyjeve.al për të fituar një bluzë nga bluzat origjinale të kombëtareve që luajnë në Rusi 2018 dhe gjithashtu në lojë është edhe një televizor 58 inç. Xheri vetëm tek masia e ke mendjen, po. Gjithsesi, nuk është uh, vetëm sa i madh është televizori, është edhe se si e përdor atë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. John Newman miq të dashur në radhë tani për të kënduar këngën e tij më të fundit. Si quhet kjo Altino? Fire in me. Fire in me. Murinës. Murinës. Duhet që t'i rivendosni këto shkronja për të formuar një fjalë në gjuhën shqipe. Është një fjalë që e kam nxjerrë nga fjalori i gjuhës shqipe sot në mëngjes. Është një fjalë e bukur. 0-6-9-27-12-2 Shkronjat janë ngatërruar Murinës Ju duhet t'i vendosni nëpër vende Të ma dërgoni mbrapsht i pari ose e para Prej jush do të fitojë Dhuratat nga Head and Shoulders Dhe Old Spice 069 siç shihni në ekran 20 70 222. Duke bredhur nëpër fjalorin e gjuhës shqive sot mëngjes, më kapi syri, siç ndodh herë pas here edhe një fjalë. Këtë fjalë, po. Mm -hmm. Ah, ky fjalori. Kujdes. Duhet ta digjitalizojmë, ta bëjmë pak më të lehtë. Po, po. Atëherë, fjala ishte, nxehtësimatës, Në trajtën e shquar nxehtësimatësi. S'e kisha dëgjuar asnjëherë, askënd ta përdorte këtë fjalë. Mm -hmm. Por është këtu, thotë, vegël që shërben për matjen e sasisë së nxehtësisë që thithin ose lëshojnë trupat. Bukur. Pastaj është dhe fjala shumë seksi, nxehtësisht. Ah. Për shembull, që thotë, me shumë përzemërsi dhe dashuri me gjithë shpirt, mm -hmm. e mhm. përshëndeti, uroi, e puthi do thosha unë, nxehtësisht. Oh, sa bukur. Por uh, por uh, nxehtësimatësi pra. Mhm. Mm Interesante. Është uh, në vend të fjalës termometër. Po? Termometër. Mhm. Mm Ola ke nxehtësimatës me vete. Jo, s'kam po. E di pse më duhet nxehtësimatësi. Në zyrën gjitur mund të kemi. E thotë fjala vetë se pse më duhet. Më duhet një nxehtësimatës. Se është nxehtë. Ti je i nxehtë. Për të për të matur nxehtësinë, nxehtësinë. No. Okej, okay, mirë. Sa i bëj është ti është më duk. Unë nuk e dija që ekzistonte, prandaj u bëra kurioz. Ja, as unë nuk e dija. Hera e parë që e dëgjova. Ndonjëherë ndodhin këto gjëra. Shikoni pak këtu për shembull. Është një qyp. Është një qyp i bukur, është i bukur po? Shumë i bukur. Me thënë drejtën, ata që e kishin këtë qyp shumë të bukur, Nuk është se ishin ca francez, nuk është se ishin shumë të dhënë mbas saj. Ëm, uh, uh, sepse u du, du, po mm. kineze u dukej. Ishte në fakt, e kanë trashëguar, këtë e kanë gjetur në një kuti këpucësh në një papafingo në Francë. Oh. Dhe siç tregojnë të zotët e kësaj, Ne thonë nuk është se na ka pëlqyer shumë, nuk kemi dashur ta vëmë se nuk na shkon ne me mobiliet që kemi ne. wow. Dhe gjyshrit tanë gjithashtu nuk e kishin qejf aq shumë. Po këtyre ua kishte dhënë një xhaxha i tyre që kishte art japonez e kinez para. Dhe më sa duket merrte vesh. Edhe s'është gjë, megjithatë kur kanë shkuar që ta vlerësojnë, kanë marrë vesh se kjo vazo, mm. ky qyp i vogël, Është nga shekulli 18 dhe i përket dinastisë Qing. Qing. Dinastisë Qing. Ka një vlerë shumë të madhe, besoj. 850.000 dollarë amerikanë. O Zot i madh, ta mbash në papafingo. 850.000 dollarë amerikanë. Vazoja është rreth 20 cm në lartësi. Prej porcelani, një porcelani të veçantë. Dhe siç thotë Sotheby's, që është uh, shtëpia e ankandeve, mm -hmm. që do ta shesë këtë muajin që vjen, Thotë se ngjyra e saj e hapur tregon influencat perëndimore që ka pasur në atë kohë në kohën e dinastisë Qing uh, në Kinë. Mm -hmm. Sepse perandori Qianlong, siç e kishte emrin ai, mbretëroi edhe sundoi në Kinë kur pasuria e saj ishte zilia e mbarë botës. Kur Kina ishte me të vërtetë në pikun dhe kjo vazo i përket asaj mm. periudhe. Dhe kjo mm. thotë Salisbury e bën atë më interesante dhe më të veçantë. Është në kulmin e pasurisë, e shtrirjes, e lulëzimit kinez. ë uh, i cili ka qenë në kohën e perandorit Qianlong midis vitit 1735 dhe 1796. Ka pasur vetëm 3 apo 4 vazo të kësaj natyre. Mm -hmm. Të bëra kështu. Janë unike. Është edhe e rrallë ajo dhe nëse. Këta e gjetën domethën. Bravo këta. S'u pëlqen ngjyra, nuk bën për shpinë tonë. Do ta shesim. E do bëjmë një shtëpi më të madhe, po. Ajo kushton më shumë se shtëpia. Normal. S'gjetëm asnjë, s'patëm një xhaxha. S'patëm. S'patëm pra. një xhaxha me art japonez e kinez, kujtun. Ëh? Pas xhaxhasë në i qysh Asnjë gjë kshu Në në një të spje Po Të spje me shumit Të spje si uh, Të noti sfaqina E pash uh, Sfaqina që në, në... Kishtar është sot kam përshtypjen, sot, sot e kam, po 24, po, sot Po um, E pashë që tunë të të spijet, do më në bandë të të spijet. Si gjyshi im në... Po të një, më shumë e ka. Po që ishte bërë gjysh po. Se pashë ca video që kishin kshtu. Po, si na vijnë, pse na vijnë gjithmonë kur janë të mbaruar fare këta. Në kur ka ka ikur dermia, e ke parasysh? Po i kanë shijuar më përpara të gjitha gjërat. Erdhën Scorpionsat. 20 po, po. vjet mbas mbas albumit Crazy World. Që ishte albumi i tyre i fundit i Po shumë mirë pra mbyllin. I shënuar po themi. Mbyllin karrierën këtu te na. Ë? Këtu ku talentet vijnë të vdesin. Është është motoja. E, nëse po e kam parë që është bërë një debat i madh në mm, rrjet për në fakt. Uh, për këtë. Unë ca këngë ia kam dëgjuar, domethënë. Po kështu koqet merren me dëgjuar, shijuar. Me Notis Sfakianakisin, e them, e po e them shumë keq kam përshtypjen. Thuaj vetëm Notis. Me Notisin Po si thuhet o njeri? Nuk e di asu. Holta. Ah, shfaqe natën apo shfaqe ditën, si ka ai? Shfaqe natën. Ai duhet të thotë këta, si këta, e ke parasysh këta që ekspozohet, çka quhen këta? Ekspozohet këta që ekspozojnë veten, që kanë një kështu si fiksim fetish. Po po po. Për të ekspozuar. Nuk më vjen. Ama ju mos bëni sikur jeni kaq. Jo, mo jo, nuk bëjmë po. Kaq pastër nga. Po mendojmë se si mund ta themi këtë notice something. Këta quhen pornostar. Jo, është jo pornostar, jo, jo. Është një është një nevojë që kanë disa njerëz që po, po, po, që të shfaqin kështu, edhe të ikin me vrap pastaj. Nuk e kujtoj si fjalë, ka një term. Nëse. Mhm. Bukur. Është kështu pra, mund ky mund të ishte një titull. Edhe mund të përtheshim shfaqje natën, se e shfaq natën dhe notis shfaqje natën. Kështu mund ta mend, nuk e di se si i thonë. Po me të spi është si gjysh është. Po është. Në kod vet ka kënduar në son 59 po. Ka kënduar ka djegur dhe ka djegur dhe tani 60 vjet. Po ça thon që është anti shqiptar i tërbuar? Po pa kështu nisi një debat. Edhe ka citate etj etj etj që ashtu. E ca tjerë thonë që është s'ka problem sepse është këngëtar shumë i mirë dhe mund të jetë antishqiptar i tërbuar kur është këngëtar shumë i mirë. Po, ja falim. Është po. talenti që mm -hmm. i ashtu të tëra. Unë mendoj që duhet pyetur vetë ai, është apo nuk është. Po në fakt kishte një jo, jo. intervistë. Po, po. po këta që thonë që është, thonë po normal që ashtu do thotë ai se do lekë. Do thotë ai do vijnë në koncert, kanë Mhm. Mm dhe duke kërcyer me muzikën e tij, po, po. do ta do ta blejmë me dashuri, domethënë si thua, ai do pendohet aq shumë, do thotë, "O, oh, ç'kam thënë unë për këta?" Po po. Edhe aty do shkrihet në lot do qajë do bëjë një këngë. Po jo, do të shkrihet komplet domethënë ashtu. Do gjojë. Zon vetëm vetëm vetëm ca qime me thinja edhe syzet, e, edhe të spiet. Sa ju tret. Ai u tret nga dashuria shqiptare për të. Nisësi. Jo se unë nuk e di tash se nuk dua t'i hyj kësaj edhe s'më intereson fare, po nëse i ka thënë ato gjëra që ka thënë, nëse është neofashist edhe kështu gjëra, domethënë. E ka fut kot domo. Po në një hartë të ADN-s që mund ta gjeni online, që tregon ADN-n e vendeve të Ballkanit, mm -hmm. nuk ka dy kombe që të jenë më të përzier se sa grekët dhe shqiptarët. në mbivendosje të ADN-së. Dy kombet që janë si të thuash dashuruar më shumë midis tyre janë grekët dhe shqiptarët. Dhe ka një ka një në ADN. Ky është një fakt, ky është një fakt është fakt unë e ndjeva, një fakt shkencor. Në Selanik. Mhm, çfarë ndjeve? M'u duk sikur isha në vendin tim. Po. O zoti i madh. Ja. Ndihet në ADN, ndihet, ndihet, hidhja kupën brenda jeri. E të puthja çupën. Unë nuk e ndjej, me thënë të drejtën Altin, më vjen keq. Nuk e di, ke vajtur apo jo? Kam shkuar, po. Ke vajtur, okay. Po në Fier, ke, ke qenë në Fier. Oh, A ti do të kuptosh? Ere. Okej, okay, mirë. Ikim uh, të shkojmë tani në klubin e mëngjesit tek muzika miq të dashur. Është James Bay, fatkeqësisht nuk luaj muzikë greke këtu. Për cilën uh, Sokoli na shkruan se është një kalorimetër. Ah. Jo një termometër, jo një termometër. Një kalorimetër. Super. Nxehtësimatësi. Okej, okay, Jeri. Murinës Jeri. Murinës. Emër. 0-6-19-27-12-2 është një emër gjinia mashkullore mm -hmm. Trajta e pashquar Emër gjinia mashkullore Trajta e pashquar Murinës ekranin e Klan Plus, censura e cila sot na çon në kush e di? Oqean. Në oqean, u uh, bukur. Këto meshkuj 40 tonësh që po nga testosteroni, përbëjnë një kërcënim serioz për çdo të sapolindur që ndeshin rrugës. Pra, bëhet fjalë për këta meshkuj. Mhm. Mm Ai thotë këto meshkuj, po gjithsesi. Okej. Okay. Ë, uh, këta meshkuj është pak në se në gjuhën e Po e quajmë kështu, si quhet, joformale. Mhm. Mm Themi këto çunat, ato çunat, ato që rrin aty, po pastaj themi ata, ëh? Mhm. Mm e di edhe një herë? Po, po, po. Këto meshkuj 40 tonësh që po nga testosteroni, përbëjnë një kërcënim serioz për çdo të sapolindur që ndeshin rrugës. Këta meshkuj pra që po pip nga testosteroni. Diçka po u ndodh nga testosteroni i tyre. Janë zhurr, do të thonë më ndodh. Po. Imagjinoje. Kush e di si do tingëllonte ky emision qoftë se do kishim sasira të pakufizuara testosteroni më dashur. Gulçe. Do ishte i padurueshëm, e sigurt. A thua? Normal. I tepruar. Dëgjoni edhe një herë censurën, detyra juaj është që të gjeni fjalën që Altini e ka mbuluar me një pip atje. Këto meshkuj 40 tonësh që po nga testosteroni, përbëjnë një kërcënim serioz për çdo të sapolindur që ndeshin rrugës. 0692070222 0692070222 është numri i telefonit. Çfarë po ndodh këtyre meshkujve nga Testosteroni është pyetja për ju. Janë sa tha janë 40 tonësh? 40 ton. 40 ton. Pra i bie që të jenë 40 ton të krijesa, krijesa të mëdhaja, po, deti. Natyrisht. Po, si balena, balena, balena, po, balena, balena, po. Pra meshkuj balena. Këta meshkuj balena. E dëgjon si e kam ndryshuar zërin kur kam bërë narratorin atje. Po. Jo, nuk jam unë në fakt. Sigurisht që s'jam. S'e bëj dot. Ky zë është shumë i mirë, e dëgjon këtë zërin? Tani nuk dëgjoj asgjë. Është si zë 40 tonësh, më dëgjo pak. Këto meshkuj 40 tonësh që po nga testosteroni. Përbëjnë një kërcënim serioz për çdo të sapolindur që ndeshin rrugës. Okej. Okay. Gjeni ju 069 20 70 222 ndërkohë Jeri ka fjalën tani për të na treguar njërën nga historitë e saj çapkëne. Në fakt po shikoja historinë e çuditshme midis dy prindërve dhe fëmijës së tyre. Në fakt fëmija është i rritur, është një djalë uh, me emrin Michael, është 30 vjeç. Oh baby, baby Michael, po se mami do thotë që është gjithmonë bebia ime apo jo? Në fakt jo, sepse jo, nuk ka si atë më të hundës. Atëherë, komplet do ta shpjegoj tani. Okej. Okay. Jemi në Syracuse dhe Michaeli, 30 vjeçar, uh, ka gjithë jetën e tij që jeton së bashku. Jemi në Syracuse, mm -hmm. apo në Syracuse, në Syracuse, në New York, okay. Po, në New York. Ëh, uh, prindërit quhen Mark dhe Christina Rotondo, të mm -hmm. cilët kanë gjithë jetën që kujdesen. Me origjinë italiane, me sa. Me sa duket po, kanë gjithë jetën që kujdesen për djalin e tyre sepse ai është kokrra e dembelit në radhë të parë. Nuk ka mbaruar ende shkollën, pavarësisht se iu fut inxhinierisë. Klasën e parë? Uh, jo, jo, po flas për uh, shkollën e lartë Olta. Uh, iu fut inxhinierisë fillimisht, por nuk ia doli dot mbanë sepse nuk e tërhiqte më asnjë gjë, pastaj filloi për një kohë shumë të shkurtër kur ata prindrit i ofruan një mijë e njëqind dollarë që ai të vazhdonte jetën e tij dhe të merrej me diçka, ai u shkëput për shumë pak kohë, uh, i bëri rrush e kumbulla të gjitha paratë dhe u rikthye sërish në shtëpi. Okej. Okay. Tani historia bëhet interesante sepse prindrit Mark dhe Kristina e kanë hedhur në gjyq djalin. Po mirë ia kanë bërë. I thonë të lutem dil nga shtëpia jonë. Domethënë prindrit e kanë çuar në gjykatë të birin. Në fakt kanë shkuar disa herë, por këtë herë e kanë marrë dhe më seriozisht të paktën gjyqtarët dhe çështja ka përfunduar ditën e martë këtë javë, pra, ë uh, sepse ata thonë që është 30 vjeç, duhet të krijojë jetën e tij, duhet të jetë i përgjegjshëm për jetën e tij, duhet të gjejë një punë, ai nuk bën asgjë. Shkëtipi me mjekër me flokë gjata, po. Me flokë të gjata, kështu që ne nuk po, mundemi dot ta mbajmë. Harxhon edhe shumë shampo për t'u larë, në fakt e ka pyetur gjyqtari edhe për flokët, i ka thënë po flokët e gjata, ka thënë pikërisht këtë që Olta tha, ka, ka nevojë për më shumë kujdes. Ai ka thënë, unë nuk kam para, kështu që prandaj i lë flokët e gjata që mos shkoj uh, te berberi për t'i prerë ato. Pa më Kanë nxjerrë justifikime. Megjithatë, këtë herë gjykata ka qenë në krahun e prindërve sepse i kanë dhënë një urdhër tani më, çështja u mbyll dhe i kanë lënë rreth 6 muaj kohë që ai të gjejë punë dhe të largohet nga shtëpia e prindërve. Ai mirë, okay, pak dhe ne ka me urdhër gjykate. Po. Ke se si flet me të birin. Ndryshe tani nuk do ajo më bë. Ndryshe nuk do dilte më nga shtëpia. Po e ka dhënë gjykata. Shteti më. Do të vijë policia. Ja njofton njëri. Ja i bie njëri telefonit. Tik tik tik tik tik tik. Alo. S'ka dalë akoma ky. Po. Ti vazhdon të thotë. Ai është mërzitur shumë në fakt se ka thënë gjithkohë. Që kjo është një padrejtësi, pse duhet të nxjerrin mua prindrit nga shtëpia, por që dhe prindrit janë lodhur në fakt. Vetëm ata prindër ka. E po seriozisht tash edhe prindrit Tani dhe një kesh. Unë po shikoja nënën nëse e dallon atje ka një foto të nënës. Nëna duket si e si e realisht e lodhur. Nga kjo bisedë. E kupton? Babai ban edhe pak. Ja ti duket e shpesh. Laj shplaj gatuaj është lodhur. Po. Po edhe ky, si e ka emrin dhe ky? Michael. Uh, Michaeli që buzëqesh domethënë. Ky kodoshi. Po, po. Me atë mjekër Michael zonja e zotërinj është një goxha djalë me flokë të gjata me mjekër të zezë. E po, si shkon deri. Më tepër duket si gati për të luajtur Barbanerën në një film me piratë se sa se sa si një foshnjë që ka akoma nevojë për për ushqim, gjirin prindëror. Shumë mirë. Shikoj, prindërit janë treguar shumë të mirë, sepse i kanë dhënë dhe para me idenë që ti vazhdo merru me diçka që të pëlqen, edhe kështu fillon të sigurosh jetën. Por I tha babi, po jam Trump, i tha. Se Trump i bëri dy tre herë kështu. Po. Unë mbarova tha, këtu e kam. Tashti urdhër gjykate. E po mirë, si shpjegohet kjo gjë? Si të nxjerrim prindërit nga shtëpia një. Po mund të jetë mësim edhe për prindërit shqiptarë. Këto aman hajde. Këto ku e dinë tani. Mirë ti. Tani Olta, mos e ekzagjero fare tani. Po jo vetëm mua, po Klasën prindrit e tu për të pasur ty. Tani imagjino ti je 30 vjeç. Hajde dhe ik prap të thon. Të flesh gjithë ditën, nuk kujdesesh për asnjë gjë, as për veten, as për po. prindrit, as nuk punon. Dhe je gjithkohë ah. kot, tani ka një farë të drejtë edhe prindrit. Ka një farë Edhe unë po ta kisha këtë e kisha hedhë në rrugë Po po, pa vendim gjykate fare Po po, mirë shumë mirë Sado mizore të duket Olta, është një fakt i vërtetë Ndronë pra, blavën Pra, të dashur prindër nëse keni një, një djalë apo një vajzë që ju bie në qafë Mund të shkoni në gjykatë, kam përshtypjen E tani tani dynjanë atje. Okej, okay, mirë. Ë uh, kemi fitues për anagramën? Po kemi. Jepi pra. Nusërim. Bravo. Nusërim. 010 i mbaron numri Himenës dhe fiton dhuratën nga Head and Shoulders dhe Old Spice. Të lumtë. Bravo Himena. Mm. Himena me emër spanjoll. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit. Murinës ishte nusërim 8:14 minuta në këto çaste. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altin e Olta Lori, mirëmëngjes të gjithëve Mirëmëngjes Jovanottit Jeni me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM edhe në ekranin e Klan Plus Lexoj sot në mëngjes në Albanian Free Press edhe për, uh, Se si interneti ka sfiduar celularët dhe se si shqiptarët tani sipas disa numrave mm -hmm. Preferojnë telefonatat përmes aplikacioneve në vend të atyre që ndodhin përmes uh, mënyrës tradicionale, mm -hmm. telefonatave tradicionale. E po telefon në shtëpi për shembull, nuk e di ti ke? Jo. Unë s'kam telefon në shtëpi prej mm -hmm. më shumë se 10 vjetësh, ndoshta 15 vjetësh. Para një 13-14 vjetësh bëra çmos të kisha, po ka qenë shumë e vështirë atëherë. Nuk të lidhnin telefon. Më lidhnin. Mbaj mend gëzimin e ditës kur lidhëm po, pra. telefonin më në fund, po. Ka qenë gëzim i madh. Ishte shumë i madh. Në fund mund të luaje në telefon. Bie numrave kot. Ne binim numrave kot, po kur ishim me katër shifra dikur në Tiranë. Po, po. 24, 28. Alo, më. Është shumë e thjeshtë. Kur bënim kot shumë. Ne po ta lije telefonin hapur, e lije hapur dhe atij tjetrit, se duhet ta mbyllje ti që ta mbyllte, t'i mbyllej edhe atij tjetrit. Lidheshin nuk zgjidheshin. Po më në fund erdhën, po tani po tregon se. Uh, telefonatat që mund të bësh përmes WhatsApp-it, telefonatat që mund t'i bësh përmes FaceTime-it për ata që kanë atë apo ku di unë tani, Viber-i bën të vetat, mm -hmm. uh, të gjitha këto kanë. Jo vetëm telefonatat, por edhe video. Tam. Lidhjet, video call-et, siç i thonë, ha? Mhm. Mm Kështu që ka një rënie të frikshme të përdorimit të telefonatave tradicionale. Edhe të SMS-ve. 13% më pak nga viti në vit përdoren SMS-t. Sepse ti përdor një aplikacion tjetër për të dërguar mesazhin tënd, e dërgon me WhatsApp apo ku di unë se çfarë. Kam përshtypjen që WhatsApp-i është dominues si këtu në Shqipëri. Natyrisht. Kam po. përshtypjen që po. Telegrami është gjithashtu shumë i mirë. Për ata që e mbajnë unë e rekomandoj, por nuk kam mjaftueshëm shokë në Telegram, mm. është më i sigurt akoma se sa se sa WhatsApp-i, po. Mm. Edhe më i shpejt, pakëz më i shpejt. Por përndryshe është praktikisht identik me WhatsApp-in, domethënë funksionon njësoj në forma të tjera. Dhe veç këtij pastaj Viber, unë urrej Viberin. Nuk e nuk e kam fare Viberin. Se Viberi nxirrte ca ku di unë tash, ca ikona me lepurushë me mm -hmm. me gjëra, kështu që dërgonin njerëzit stikera pa fund. Edhe që s'i njihja fare kush ishin këta njerëz, një formë që më lidhte me ca njerëz, domethënë m'i sillte shumë pranë të pa, mhm, njohur. Ë, kështu që më bezdiste. Viberi. Nuk e di çfarë përdor ti Ieri. Unë i kam të dyja, por më shumë përdor WhatsApp-in. Shi se ç'thotë këtu për shembull. Sipas uh, Akepit, ë uh, ka postuar Ilir Zela, mhm. kryetari i Këshillit Drejtues të Akepit. ë uh, Thotë se numri i përdoruesve të shërbimeve 3G, 4G të internetit në celular është rritur me 20% gjatë vitit të kaluar. 20% gjatë mm. vitit të kaluar është shumë. Shumë. Ehm, um, ai citon AKEP-in duke shtuar nga ana tjetër se numri i minutave të thirrjeve dalëse nga celularët, ra me nivelin 2.6%. Sikurse edhe mesazhet klasike SMS kanë shënuar një rënie vjet deri në nivelin prej 13%. Mhm. Më pak SMS. Mhm. Kështu që po i përdorim më pak këto po. dhe kompanitë e internetit gjithashtu e dinë këtë gjë. Prej kohësh tani më. Dhe dinë që interneti dhe përdorimi i tyre është e ardhmja dhe shitja e këtyre paketave 3G, 4G, ku di unë. Kaç megabajte, aq megabajte, aq giga. Është edhe për ta biznesi i ri. Sesa alo alo. Ambulanca tani ti dërgon një. Pra s'e di pse na vjen më për mbarë të shkruajmë WhatsApp. se sa mesazh. Po unë herë fundit kur kam dërguar mesazh para 6 muajsh ka qenë. Po lëre më ti. SMS po po. SMS, SMS. Po. po pse e përdore para 6 muajsh? Nga që dola në rrugë dhe s'kisha internet. E kishte mbaruar. Jo, unë përdor më shpesh se sa. Ka njerëz që përdorin akoma, ka, unë përdor, unë përdor, unë përdor. E përdorin të tjerë, nëse të dërgojnë SMS, nuk do ja çosh me WhatsApp, ose do ja çosh po me SMS. Jo, pa Altini në fakt. Me SMS. Me SMS ka problemin që nuk shkruan dot gjatë. Pjesa që ti thua Olta e mm -hmm. po themi rehatisë edhe edhe shpejtësisë edhe po tjetra është që bashkë me këtë formohet edhe një lloj etike e re. Ë uh, e cila e kemi përmendur herë tjetër këtu. Po sot konsiderohet, është e pashkruar, po konsiderohet jo etike. Ta telefonosh tjetrin. Orë e pa orë, mm -hmm. e jo etike. Do të thotë fjalë e madhe. Po nuk e bezdis tjetrin me telefonatë sepse ti shkruan. Po. Edhe një SMS apo një WhatsApp apo diçka, një mesazh i shkruar është shumë më pak po themi invazive pushtues për atë tjetrin, se sa një telefonatë që bie zilja duhet ta ngrejë. Ai mund të jetë në, po jo, po mund të jetë në një takim, mund të jetë në një mbledhje, mund të jetë në mhm. një në një transmetim live në një mbledhje telefoni këtu. Dhe pafundësisht, sa kur të duan të të flasin, sidomos shikon një numër që nuk e njeh fare, i cili bie 9 herë, 10 herë, pastaj bie prap, E kupton, derisa të shqetësojnë që nuk shkruan dot një mesazh që jam filan. Po, plus pastaj që jam filani, po përpiqem të flas. Në fakt jo të gjithë e kanë këtë. Jo, s'e kanë. Po. Mesazhi nuk ka atë që ti nuk e verifikon dot nëse e ka marrë apo jo tjetri, kurse WhatsApp-i ka ato dy vizat që ti je i qetë që ai e ka parë. Po. Mhm. Unë në fakt kam Të faktin se celulari që përdor unë kur dërgoj SMS, mm -hmm. më vjen një më vjen një SMS mbrapsht. Më vjen një një pullë e vogël që thotë po. received kur ai e ka marrë në mhm. anën tjetër domethënë. Ka shkuar thotë. Kështu që di unë, he he. Ndodh kjo edhe me e-mailet, Altin. Po, ha? Po. Okej. Okay. Shumë mirë. Po ideja është që Nuk duan pra njerëzit që ti sepse nuk kanë mundësinë që të të flasin, mund të jenë duke i dhënë makinës, mund të jenë duke ushqyer fëmijën, mund të jenë duke punuar me të tjerë, mund të jenë duke pushuar, a ku di unë se çfarë? Mund të kenë gjëra të tyre. Është një mënyrë më pak Dhe është më tepër tek numrat që ti nuk i njeh, është më mirë që dikush se sa të marrë 9 herë apo 10 herë në telefon të dërgojë një mesazh. Po. Unë jam filani dhe dua të flas për këtë. Ja. Nuk e bëj. Ja. Shumë pak. Jo, ti. S'kemi kohë. Dhe i bie të me kama dhe kohë dhe ma dhe veshit Gjusore jo, Nuk lodhet Dhe zë të ngrej Pasi e merr vesh ti ka rënë gabim Kërkojmë babalen Dhe si e ti Nuk je amun mërë zë të Mirëmëngjesi oh të gjithëve, mirë se keni ardhur në Nusërim miq të dashur, anagrama e ditës së sotme Mirë se keni ardhur në Nusërim Mirëmëngjes Gjove të gjithë Po nuseroje pra A, Cili është fruti yt i preferuar i? Qershia Bravo Okej, okay, po shikoja diçka që ka lidhje me është një video e cila Ka qarkulluar këto ditë në internet Po ju e dini, zonë, zotrin Shumë e modës është Për shumë meshkuj që të mbajnë mjekra të të mëdha. A të po shikoj ty? Po lëre ta sjell po. me këto mjekra. Ëh, e ke parë po, ti? Po, të po shikoj dhe unë. Shumë bukur. Sepse ne kemi dy këtu në studio, kemi Altinin eh, edhe Lorin me mjekra të mëdha. Po kjo video është Vesh kam mesazh. Tregon videon e reagimin e një bebe të vogël, një çuni të vogël që quhet David. Mm. Ti mendjen Altin. I cili është i biri i një tipi me mjekër. Po themi 6 apo 7 muaj. I këtij me mjekër, shikojmë pak këtu. Ai e ka emrin Luka. Ai e ka emrin Luka, po? Mhm. Mm Çfarë ishin këta braziliana, portugeza, diçka e tillë? Uh, ishte nga Budapest. Ah, nga Budapest, pra janë hungarez, okay. Pam. Se s'po dëgjoja, flisnin shumë pak. Dhe dhe dhe Davidi i vogël është mësuar që gjithmonë babin ta ketë me atë mjekrën e madhe të zezë, babai nuk ka flok, po mjekrën e ka Mashallah. Të, të rritur. Diku do rriten. Edhe e tregon në këtë foto se si ai vazhdimisht e, e prek babin në mjekër ku ky e mban kështu përpara. Po video që ka bërë uh, xhiron e botës tani përmes uh, të bërit virale është ajo kur pasi e ka Parë babain vazhdimisht me mjekër, një ditë Davidi i vogël po ja. përballet me babin pa mjekër. Mos. Përballet me babin pa mjekër edhe. S'di ça t'bëjë. Është hutuar komplet. Hutuar fare. Ti ka qenë piva la barba. E prek babin. Po, edhe rri kështu sikur. Ça i ka ndodh këtij. Ku është ajo gjë e zezë ku vajti babi? Sa të bëjë jo papa? Nuk është i sigurt që është babi vetë akoma. Po shumë i lumtur. Që mjekra ka ikur. Po, pra. Është shumë i lumtur. E shikon pra Altin. Ata nuk e dimë, ne duhet të pyesim të voglin. Ai s'flet. Po nga reagimi i tij, po ta shikosh, do të ka një kështu. Reagimi ishte i mirë dhe kur luante me mjekër. Ai. Mjekër na fshuta. Shumë mirë tha, shumë mirë. Ja, Bravo. Italisht, më e lezetshme jo. Po, ai veç kësaj gjëje uh, kishte dhënë një bast Tani, mos gaboj skuadra e tij e zemrës ishte Interi Dhe nëse kualifikohej për Champions League Ai kishte premtuar që do hiqte mjekrën Do hiqte 3 vjetë mjekrë E hoqi Dhe prandaj e hoqi Dhe ky ishte reagimi i parë kur e pa i biri Po tani do ta Për 3 vjetë do ta lërë Pra do, jo për 3 vjet, domethënë ky ishte pakti që kishte bërë me shokët. Mhm. Mm Okej. Okay. Një lajm i cili është uh, për të thënë i çuditshëm është pak, por që po përhapet tani në mëngjes, është se persona ende të paidentifikuar kanë bastisur gjatë natës prokurorinë e Durrësit. Wow. Mos. Po. Po ç'kanë dashur me prokurorinë. Ëm, um, që kanë prekur dosje. Gjëra kanë ndodhur thonë mbrëm dhe denoncimi është bërë nga Pastruesja e prokurorisë së Durrësit, e cila i ka gjetur dyert e dëmtuara. Dhe policia ka nisur hetimet për zbardhjen e ngjarjes. Mhm. Mm që është një fjali që e dëgjojmë gjithmonë në këto. Pothuajse për ditë. Ad nauseum. Nëse. Ëm, ndërkohë thonë po këqyren edhe kamerat e sigurisë dhe po merren shenjat e gishtrinjve, nuk e di se të kujt për të bërë të mundur identifikimin e autorëve. Apo po merren në vendngjarje shenjat e gishtrinjve. Po. Tani në datën 8 maj mm. të këtij viti, po. Korrieri i prokurorisë së Durrësit u vodh nga dy njerëz të i pa të paidentifikuar. Kishte një pako ai me sa materiale hetimore. Mhm, mm pam. Dhe i dolën në rrugë dhe ia morën. Pra dikush do me patjetër që të shtjerrë në dorë materiale hetimore në prokurorinë e Durrësit. Ose vjedh korrierin rrugës, mm -hmm. ose shkon hyn natën. Pra i bie që ajo e datës 8 maj të mos ketë rezultuar e suksesshme. Këta kanë vazhduar, jo, ajo po po po, po them edhe për këtë që po mundohet të bëjë diçka. I është dashur tani që të shkojnë natën edhe Megjithatë, reagimi im i parë është dhe Abia, ça më vjen në mend pa u menduar gjatë, është që si ka mundësi që mund të hysh në prokurori, sikur të jetë. Po. Sikur të jetë në një bankë. Ha? Jo sikur të jetë bankë. Po. Sikur të jetë në një, e di si më duket mua si në si në shkollë tetëvjeçare, si në kopësht. Shkon atje në po. palestër. Dëmton dyert dhe hyn brenda në mm. prokurorinë e Durrësit. Mm. Dhe vjedh materialet e para punës prokuroria mbyllet natën. Në kuptimin, okay, dakord, e kuptoj që s'ka nevojë që të hetosh në 3 të mëngjesit. Po si qenka kjo që i bie derës me shqelm dhe futesh brenda apo si dëmton derën dhe pa roje? Dyert. Nuk janë Provo të hysh në shpinë e një prokurori për shembull. Po mimi. Edhe po, nëse jo, po, e kam patalli, po, nëse të mund të dëmtosh derën natën të hysh në shtëpi aty t'i vjedhësh. Po ka një roje ky institucion apo jo? Po prandaj po them pra. Varet çfarë. Vjen pastruesja në mëngjes, edhe gjen që kanë kanë shqyer prokurorinë dhe kanë hyrë kanë marrë. Kjo mua më duket kështu e pabesueshme, do të thotë diçka s'është në rregull. Gardi mendoj që ka qenë mm, roja, domethënë, ata kanë studiuar ku ka qenë piku më i poshtëm i rojes, kur ai ka qenë në gjumë të rëndë. Është ora Midis orës 3 e gjysë e katërt. Dhe pastaj futja në prokurori ka qenë shumë. Pas orës 4 nuk hyn dot më se zgjohet roja. Po pra zgjohet. Ka gjumin më të lehtë. Ai është piku i gjumit 2, 3 wow. deri në 4 po themi. Në datën 8 maj, persona disa uh, dy persona kanë grabitur postierin e prokurorisë së rrethit gjyqësor Durrës dhe i morën atij materialet që i kishte tërhequr nga posta. Tani ato materiale ai çoi aty, ndoshta këtyre u kanë, su kanë pëlqyer këto materiale, kanë thënë këto materiale. S'janë materiale që po kërkonim ne. S'na bëjnë punë. Po, na duhen materialet e prokurorisë së rrethit gjyqësor. Po. Do të hyjmë natën atje. Si do ja bëjmë? A e gjetën vallë dosjen. Un kam një sharrë hekuri, ë? A e gjetën vallë të shohim atë. Sa të shohim se ke një sharrë hekuri, nëse ka prapë një fut në prokurorin. Po pra, nëse e nëse rrëmbejnë pra... prokuror në Durrës, në ditët në vazhdim do ta dimë që akoma s'e kanë gjetur. Atë që derisa ta nxjerrë ky. Po se si në dritën e diellit apo të hënës qoftë, mund të hysh në prokurori për të vjedhur materialet hetimore të prokurorisë. Kjo është uh, përtej Nuk e di tani. S'ka fjalë. Po ju lë, po ju lë ta mendoni vetë dëgjues se nuk dua të ndikoj mendimet tuaja po. Ju jeni të zgjuar vetë. Nëse do merret policia do zbardhet, të jesh i sigurt. Po këtu ka. Roje për çdo lloj institucioni, ka roje për restorante, roje që e kam parasysh edhe baret i ruan. Rri dikush atje që mos mhm. të vjedhësh gotat edhe birrë. Jo më materialet hetimore mund të Që i bie që këta do të kenë një njeri brenda atje me patjetër. Që bashkëpunon. Po patjetër. Besoj. Unë s'jam hetues as prokuror, po. Po, po kështu ndodh zakonisht. Ne ngrihemi prokurorë hetues. Jo, ja, s'ka mundsi. Asnjë nuk e di. S'ka mundsi se gjatë kjo guximi ajo është është duke sikur e bën një njeri i brendshëm dërgon njerëz të jashtëm që t'i marrin i kam nën poshtë pesës. Shpesa, shkon numri 5. Po shpesë se ke. E zyra ju. Sa mor pesa, jo teta. Ne pra. Ishte peshë. 5. 5. Kthehem pas pak klubi i mëngjesit me fjalën mbrapsht, miq të dashur tani është ora 8:43 minuta. E kanë hyrë, kanë bastisur prokurorinë e Durrësit mbrëm. Pastruesja ka ardhur në mëngjes, ka gjetur dyert e dëmtuara. Ja që ta bëj pak share edhe tek uh, Gjithashtu edhe unë do ta bëj share. Share. Mund ta bëni edhe ju share miq të dashur nëse doni. Ëh, uh, tek klubi i mëngjesit jemi live në Facebook ndërkohë që flasim. 8:47 minuta e 41 sekonda në këto çaste. Tum tim tim tim tum tim. Loja fjala mbrapsht është një lojë ku unë kam fjalë me 3, me 4, mhm. me 5, me 6 shkronja gjithashtu. Kam një fjalë në rezervë me 7 nëse do të duhej. Dhe këto fjalë miq të dashur, unë i prezantoj duke filluar nga shkronja e fundit e asaj fjale. Drejt shkronjës së parë. Kur unë them uh, shkronja e parë për ju në fakt është shkronja e fundit e asaj fjale. E kështu me radhë. Ai prej jush që ka aftësinë që ta gjejë fjalën i pari ta dërgojë në 0692070222. Hajt pra fillon. Gati. Gati. Sa e bëra dhe Sherol. Po edhe unë gjithashtu. E gjeni këtu. Atëherë, bëhuni gati. Kush prej jush e gjen i pari do t'i bjerë zilës. Mm. Kjo fjalë ka tre shkronja miq të dashur dhe shkronja e parë për ju është S. Pis. Një fjalë me tre shkronja. Shkronja e parë për ju është S. Pis. është një emër gjinia mashkullore. Shkronja e dytë për ju është i Lis. Lis është e saktë. Bravo Olta. Bravo. Dy pikë për Oltën. Faleminderit. S'u afrua goxha. Lis dhe jo pis Altin. Për një germë. Më fal. Për një germë Altin. Ishte Lis. Mhm. Kjo fjalë ka katër shkronja. Shkronja e parë për ju është gj. Gj? Gj. Gj. Si gjilpëra. Si gjilpëra. Katër shkronja mbaron me gj. Shkronja e parë për ju është gj, pra shkronja e fundit. Shkronja e dytë për ju në këtë fjalë me katër shkronja është n Wow Lori. Wow Lori. Çfarë mend? Qengj. Qengj, jo keq. Fjala qengj. Apo është e saktë. Bravo Lori. Wow. Bravo Lori. Tre pikë për Lorin zonja zotërinj. Bravo Lori. Ka gjetur qengj. Lum Lori. Kjo fjalë ka pesë shkronja. Pam. Shkronja e parë për ju është t. Ju mund të luani në 069 20 70 222. Shkronja e dytë për ju është e. Pra ka pesë shkronja dhe mbaron me et. Et. Me Lori, jo. Do të jetë shumës me siguri. Ëm, um, ne s'ka gjë, unë do të provoj malet. Malet. Jo Lori. Kam një e që më përpara. Jo, Lori Lis Qingj Nuk është malet Gërma e parë është t Gërma e dytë është e Pra mbaron me et Gërma e tretë për ju është t Gjithashtu Pesë shkronja Qytet është e saktë. Bravo. Tre pikë Olta, tre pikë Lori. Faleminderit. Kemi një barazim miq të dashur. Jo, Olta është 5. 5, më fal, po se ka po. gjetur te lis. 5 me 3 për Oltën, pra. Bravo Olta. Tani shkojmë tek fjala me 6. Shkronja. Është një emër trajta e pashquar numri njëjës. Mhm. Mm Mos bëni gabime, më jepni folje e gjëra kështu. Okej. Okay. Okej. Okay. Shkronja e parë për ju është i. Trajta e pashquar. Kjo do t'i ndihmojë. Është trajta e pashquar e gjithsesi pra mbaron me i. Shkronja e dytë për ju është r Zero gjashtë nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy Pra ka gjashtë shkronja mbaron me Ri Ri Shkronja e tretë për ju është U. Gjashtë shkronja. Mbaron me uri. Jepi Olta. Bukuri. Bukuri. Bukuri. E ka gjetur. Jo, s'e ka gjetur. Jo. Faleminderit. Bravo, bravo. Ka edhe një fjalë me 7 vetëm për Hajde bëj për qejf. Vetëm për qejf. Gazi fiton dy bileta për në Cineplex, ka thënë bukuri i pari. Mhm. Mm Ndërkohë për fjalën qingj që është Xhensila 048 i mbaron numri fiton dy bileta për në. Të lumtë Xhensila. Kjo fjalë ka 7, mm -hmm. zotëri, dhe nëse i keni rënë në të, ka një lidhje midis këtyre fjalëve. Po, po. po. Lis. Qingj. Qytet. Bukuri. Ne kërkojmë lidhjen që janë që kanë këto fjalë. Po nëse keni një ide, kjo mund t'ju ndihmojë që të gjeni fjalën tjetër. Dhe pastaj kur zbulohet kjo fjala tjetër, ëh, mm -hmm. do keni dhe... do keni marrë vesh edhe se çfarë është lidhja. Ëh. Mm. Kjo fjalë ka 7 shkronja. Është po ashtu në trajtën e pashquar emër shkronja e parë për ju është i. Shkronja e dytë për ju është S. Shkronja e tretë për ju është E. Lorin. Rastësi. Rastësi. Jo, Lorin. Është e pasaktë. Jo. Shkronja e tretë për ju është, shkronja e katërt për ju është mm -hmm. Q. Pra mbaron me Qësi. Ka gjithsej? Edhe tre të tjera. Mhm. Mm Bujqësi. Bravo. Bujqësi është e saktë. Bravo Olta, bravo. 13 pikë për Oltën në total në fund. Por po se ka para shikova. Pra fjalët janë lis, qingj, qytet, bukuri dhe bujqësi. Mm -hmm. Duam nga ju lidhjen tani në 069 20 70 222 i pari që do më japë lidhjen e këtyre fjalëve. Çfarë i lidh të gjitha bashkë, miq të dashur? Ka për të fituar një ekstra dhuratë në klubin e mëngjesit nga Preciosa. Nga Preciosa do jetë një kristal apo një orë e Preciosës. Edhe një herë fjalët janë lis, qingj, qytet, bukuri, bujqësi. You better speak up, don't be a number. My daddy told me when there was thunder, go be the lightning, don't run for cover. Oj, oj, oj. Fjala për ty. Zonjushë. Po shkruaj një histori të bukur nga Essex, uh, në fakt bëhet fjalë për një vend, po po e quaj unë fermë, uh, ku rriten kafshë të ndryshme dhe ajo që ka ah. rënë në sy është një qen labrador, oh. i cili është bërë një prind i mrekullueshëm, por një qen që është bërë një prind, por jo i qenushëve të vegjël, por i nëntë patave të vogla. I nëntë patave, ëh. Ah. Janë shumë të lezetshme. Po mamin ku ka ku çuan? Do të thonë këto histori të adaptimit, po? po Adoptimit të. I ka birësuar të nëntë mm. patat e vogla. Okej. Sepse nëna nuk e di se ku ka përfunduar nëna e patave të vogla, oh. megjithatë stafi uh, që merret me me kujdesin e kafshëve ka bërë me dije që labradori që në momentin e parë që i ka parë Patat e vogla i ka hyrë në zemër, si duket dhe është kujdesur vazhdimisht për to dhe vazhdon të kujdeset çdo ditë. Por ë uh, qeni ka një emër, është Fredi, është 10 oh, vjeç. dhe i mban në vëzhgim gjithë kohës duke u kujdesur. Pra edhe qeni është si thua është qen mashkull. Po, është mashkull. por që kujdeset uh, për uh, patat e vogla, sikur të ishte nëna e tyre. Sikur të ishte një patë. Madje, uh, disa nga fotot që unë po shoh, uh, është uh, një moment shumë i bukur kur patat hipin në kurrizin e Fredit dhe ah, shëtisin të gjithë së bashku dhe kalojnë gjithë kohën së bashku, pra pa u shkëputur nga njëri-tjetri. Është ajo përralla, çka ka qenë ajo përralla? si me gjelin, macën, qenin që hipin gjithë në kurrizin e gomarit. Mhm. Mm E ke parasysh që shkonin, ecnin bashkë një herë, përdornin aftësitë e njërit, pastaj aftësitë e tjetërit, kur i duheshin. Mhm. Mm Ishte një urtësi e vogël e shprehur atje. Mirë, faleminderit Jeri për këtë. Dhe një gjë e bukur është që uh, Fredi i mëson patat e vogla edhe se si të notojnë. Ah, se si të notojnë. Ah, uh, do të futet ato rrinë në kurrizin e tij, në momentin që Fredi futet në ujë, ato pastaj fillojnë të lëshohen gradualisht. Por Fredi është gjithmonë aty duke i mbajtur në ndetë se bëmë. instruktor noti. I jashtëzakonshëm. Do marrim të Nobis. Ta marrim të Nobis si po. Qeni Fredi të Nobis për të... Për shkollën e notit po. Mm -hmm. Për të mësuar në të qeni. Për patat, për patat e vogla. Pa. Që notojnë si qeni. Për patat, fëmijët tanë. Faleminderit Jeri. Të lutem. Miq të dashur ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e radios Club FM Në 100.4 dhe frekuenca të tjera Edhe në ekranin e Klan, e Klan Plus. Plus. Kishim uh, në fjala mbrapsht fjalët lis, qingj, qytet, bukuri dhe bujqësi. Para pak ne bëjmë uh, edhe një lidhje të vogël herë pas here. Po. po. Midis këtyre fjalëve dhe lidhja e kësaj radhe është zbuluar nga Doriana dhe më thotë bagti e bujqësi. Bagti e bujqësi është e saktë. Të lumtë. Të gjitha këto janë fjalë që 183 mbaron numri fiton dhuratën nga Preciosa. I gjen tek uh, poema e Naim Frashërit, mm -hmm. Bagti dhe bujqësi o malet e Shqipërisë. Dhe ju o lisat e gjatë. Fushat e gjëra me lule që ju kam ndërmend ditë e natë, ju bregore bukuroshe, ju lumenjt e kulluar, çuka, kodra, brinja, gërxhe e pyje të gjelbëruar. Në ato ko Në ato ko Në ato ko Do këndoj bagtinë që e mbani ju e ushqeni o vëndethit e bekuar Mm. Kush i bën vetë? Ka nga këta që bëjnë barsaleta vetë. Po mirë. Kshu të bëme në shtëpi, e ke parasysh? Po, të bëra në shtëpi. Edhe njëri që ka provuar dorën thotë pse thot ë uh, bjondet e kanë xhamin e makinës me shenja gishtash nga brenda. Është si tip gjëegjëze. Po po. Po po. E ka bërë vetë ai. Duket të jetë brun, ky që e ka bërë, se është gjithë mend. Po një. Por eh, cila është përgjigjja? Bjondet thotë i kanë eh, xhamat e makinave me shenja gishtash nga brenda sepse kur lexojnë tabelat vënë gishtin. Heqin gishtin përmes fjalës. Siç lexonim dikur. Durrës 33 kilometra. Apo diçka e tillë. E nejse. Po si thashë janë janë sajesa këto, janë të bëra vetë natyrisht. Se nuk ka mundësi. Plus që nuk ka edhe ndonjë kështu. Të dhënë shkencore që të pohojë pa asnjë mm. dyshim që bjondet lexojnë me gisht pas xhamit. Domethënë, kjo është një ata që lexojnë me me gisht. Tam. Janë ata që lexojnë me Me lëvizje buzësh. Um, janë sa që nuk e mbajnë dot buzët, po. nuk dëgjojnë, unë s'i dëgjoj fare, ndoshta se jam edhe kështu. Punoj në radio. Nuk dëgjojmë pas 4 metrash, por uh... mirë, goxhë mirë. Por ti shikon. 4 metra mirë ja. 4 metra është shumë mirë. Makina 4 metra. Po, me censurën. Po. Po, okay. Ju gjet censura këtu. Prap? Gjithmonë. Po plasin. E sa? Bravo. Po plasin Altin. Po plasin nga testosteroni. Këto meshkuj 40 tonësh që po plasin nga testosteroni, përbëjnë një kërcënim serioz për çdo të sapolindur që ndeshin rrugës. Dëgjove. Është Toni fitues, fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo Toni. Këto meshkuj pra. 40 tonsh që po plasin nga testosteroni. Janë një shembull për gjithë ju meshkujt e tjerë Që nuk plasni nga testosteroni Kështu formash siç ne bëjmë False Ja pra një 40 tonsh U çova me Jo, jo, isha unë që u çova me shpejtësi Nuk isha të si që Kujdes Se isha si më është nga vendi Më shpërthen testosteroni andej këtej Maman kujdes Jo, më mirë të të shpërthejë testosteroni se sa Lëre dhe të fundit iki Nga dhjeri? Okej, okay, për një moment që s'na i gjen askush Jeri pse qan? Ne po qeshim Jeri t'i qeshet mhm. Nuk ka për të qarë sot Por uh, Kështu pra, ajo u gjet. Po. Ajo u zbulua. Do që të bëjmë pyetje nga aktualiteti sepse lajme të gjendet në ditën e tij. Po pra. To censura, po, po. censura është një përdorim sha. E ke parasysh? Po jap, po jap kohë censurës që të bëj një shpërthyse. Ti është tri, un them siç është ajo shprehja, nuk jam aq i pasur sa të blej gjëra të lira. Mhm. Edhe ti Bëj një të fortë, e ke parasysh që që të mbajë një çik. Edhe të mos, edhe më mirë ulu një ditë domethënë merru me të, edhe rri pasaj 4-5 ditë për qejf. Po. Se sa dhe kshu. Më fort ishte ajo para këtyre sa zgjate, 8 ditë. Më fort ishte para 3 kilë. Po, po, po. Ja ankohen, kur bëj të fortë ankohen. Ja ankohen gjithmonë. Ja bën. Pastaj ja, po tash. Ah, jo. Po kshu janë gjërat. Me thënë të drejtën Altin. Asnjëherë nuk zë rehat. Ka gjithmonë një por. Ashtu thonë, Olta. Që është Është gjithmonë një por, po, Olta? Po, gjithmonë. Është një gjithmonë një por. Po, shpërthyse. Eja. Kjo shumë e madhe. Në Maqedoni zonja e zotërinj. Mhm. Mm lajmi ishte që ish kryeministri i vendit ka marrë një dënim prej 2 mm. vjetësh, 2 vjetësh, po, 2 me. Për, po, me, okay, 2. Mm. 2. Mjaftueshëm. S'është pak. Ja, 2 vjet janë 2 vjet. Mm -hmm. Edhe kjo është vetëm njëra nga akuzat. Mm -hmm. Po Gruevski, një peshk i madh në Maqedoni, një vend i cili nuk ka akses në det, gjithsesi, ë uh, e kishte këtë peshkun e madh dhe e kanë futur si thua tani në tavën e pjekjes bashkë me Sa qepë dhe sa. Është nga sekreti. Gjëra të mira atje. Po, e kanë dënuar në lidhje me makinën e tij. Tamam. Mm. Lidhje me makinën e tij, e cila sipas uh, llogarive, llogarive shumë shumë shumë e shtrenjtë, një abuzim, domethënë edhe shkelje e ligjeve që është bërë për ta bërë atë makinën ashtu siç e donte Gruevski dhe kjo është gjetur si sebep. Ndodh zakonisht që për dënuar njerëz që kanë bërë shumë faje, ë uh, gjendet një gjendet një arsye. Al Capone u dënua për evazion fiskal, për shkak mm -hmm. një gangster vrasës, trafikant e gjithë këto gjëra të tjera. Për këtë e donin, por e kapën për diçka tjetër dhe thanë hajt. Mjafton uh, sebepi, pastaj po gjithë e kuptojmë, por me letra e kemi kështu, po e kemi fut për për këtë. Këtë dhe të tjera. Kështu që edhe Gruevski po e ha, domethënë për, për makinën. Po ka edhe të tjera. Njëra nga gjërat interesante të Gruevskit ishte se kishte Çfarë? patur një numër shumë të lartë këshilltarësh. Mhm. Ah. 91. Oh, 91. 91 këshilltar, sipas një raporti të wow. qenka për rekord Guinness. Do të thoshë që po kishte 91 është edhe një mënyrë Jeri, ka mundësi mundojmë ta imagjinojmë një lider ballkanik, një lider si këtu mhm. tek ne, që ka shok miq etj etj dhe do që t'i Mbaj këta në pozita të mira ekonomike, t'i ketë rreth vetes, t'i ketë besnik, t'i ketë ashtu ça, i bën këshilltar. Këshilltar vetë nuk ke fare të paraqitesh në punë. Po thon trimi i mirë me shumë me shok po, shumë. Po. Siç ishte Aleksandri. Aleksandri i Madh. Aleksandri po po njërin e kishte këshilluesin kryesor. Ë, uh, po dua të them që i bën këshilltar. Mhm. Mm I mban me lek. Janë punë të lehta, po themi relativisht. Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Mund të keni lexuar që farat e vogla të linit janë një paketë e fuqishme me vlera ushqimore, por cila është mënyra më e mirë për t'i përthithur të plota këto vlera? Farat e linit janë si një fabrikë e vogël ushqyese për organizmin tonë. Ato përmbajnë një numër të lartë fibrash, antioksidantë, fitokimikë, vitamina dhe minerale. Gjithashtu janë të pasura me omega 3 që vjen nga burime bimore, i njohur ndryshe si acidi linolenik. Por ja cilat janë arsyet pse farat e linit duhen shtypur para ngrënies. Farat e shtypura të linit janë lehtësisht më të tretshme. Farat e plota në mjaft raste mund të kalojnë në aparatin tretës pa u shpërbërë, që do të thotë që organizmi juaj nuk i ka përthithur të gjitha vlerat ushqyese. Madje farat e papjekura përmbajnë disa toksina që mund të kthehen në rrezik nëse konsumohen në sasi të mëdha. Pjekja apo gatimi i këtyre farave mundëson që helmet të shkatërrohen plotësisht. Farat e shtypura përçojnë të gjithë paketën e vlerave. Përfitimet shëndetësore që sjell shtimi i farave në ushqimet e përditshme variojnë nga një metabolizëm më i shpejtë deri tek përmirësime në presionin e gjakut, në kolesterol dhe nivelin e sheqerit në gjak. Ama ajo që është e sigurt edhe për ekspertët është që kanë një funksion përmirësues. Vitaminat dhe vaji me përmbajtje lini janë të limituara në vlera. Vërtet, vaji i farave të linit ka dendësi më të madhe se sa farat e shtypura, por nuk përmban të gjitha vlerat ushqyese natyrore, ndërsa vitaminat me përmbajtje lini zakonisht përmbajnë vetëm njërën prej tyre, për shembull, vetëm acidin linolenik, duke e limituar përthithjen e plotë të kësaj fare. Farat e shtypura të linit shtojnë shijen. Ju mund t'i jepni ushqimeve një shije të lehtë arrore, duke shtuar një lugë çaj me fara lini të shtypura në kosin e mëngjesit, lëngjet e frutave, brumin e petullave apo cilido gatim që dëshironi. Dhe po ju tregojmë një sekret, nëse doni të ruani shijen dhe vlerat ushqimore të farave të linit, vendosini në frigorifer të pashtypura dhe bluajini përpara përdorimit. Ose David Guetta. Kënga e ditës. Kënga e ditës. Ishte kënga e ditës, mm -hmm. u dha dhe fituese është Afërdita, fituese. Bravo Afërdita. Bravo të lumtë. E lumta saj. E lumta saj. Ehm. Um, Okej, spektakolare. Cila ndodhi? ja, dy gjëra që jam duke lexuar këtu. E para është historia e një burri, mm -hmm. i cili kishte si fiksim që në arkmort kur të vdiste t'i fusnin çfarë? Ca para me vete. Okej. Okay. Po. Dhe për t'u siguruar që kjo do të ndodhte, çfarë bëri? I dha 1 milion lek njërit që e kishte shok edhe e kishte prift të reja, sigurisht. Ishte 1 milion lek shoku i tij. Po, okay. tjetrit që ishte drejtuesi i një organizate bamirësie të njohur në vend. Mhm. Mm dhe 1 milion tjetër, gjithashtu të reja. Pam. Një ish politikani tanimë në profesion avokat. Okej. Okay. Dhe kur erdhi ora e zezë, si tha, shkuan këta me radhë. Secili i vuri nga një zarf të vogël atje. Pam. Në fillim ky prifti, pastaj ky zotria që drejtonte organizatën e bamirësisë. Ëh. Uh -huh. E pastaj në fund fare edhe Teti Ish politikani, avokat, po E mbasi mbaroi e gjitha, prifti ndjeu nevojën për të rrëfyer dhe tha, çuna tha un kam boj gjo. Çka ke boj tha? Nuk e lash tha 1 milion, tha i lash vetëm 500 mijë. 500 mijë ia dhash kishës se na duheshin ca gjëra tha atje në mm. rregullim e kështu. E më mirë. Ky i dyti i bamirësis tha shiko dhe unë tha kam boj gjo gjithashtu Qa ke bo ti? Ky tha, uh, po ja tha un i kam mbajt 800 mijë tha, i kam vënë vetëm 200 mijë tha, se 800 mijë tha kemi ca të varfër duhet t'i ndihmojmë nuk duroja dot. E më mirë tha, tha mirë ke bërë kështu. Mhm. Mm tha ky avokati. Po. Jo, jo, ky ndryshe nga të tjerët, ju çuna jeni legena. Unë i kam shkrujt i çek tha për 1 milion fiks. Kam tha. Në një version të kësaj historie thon që ky mori ato zarfat e tjera, s'ka problem tha, mos u mërzisni, po i shkruajmë një për 30000 për të gjithë, edhe 3 milion për të gjithë edhe kështu. I zgjuar. Shumë i zgjuar Alda, është shumë i zgjuar. Kjo një dhe e dyta që kisha për t'treguar sot është historia e një Inxhinieri. Nuk e di nëse nga këta të TAP-it apo çfarë, domethënë po një një nga këto projektet e mëdha, mm -hmm. që ndodhin që e kishte çuar atë larg Tiranës. Mm. Edhe një javë priste për ardhjen e materialeve. Hiç, nuk. S'nuk 2 javë. Mm -hmm. Tre javë, e ke parasysh se duhet të rrinte aty nuk mund të lëvizte nga në mes të mes hiçit. mes të hiçit. Derisa duroi duroi një ditë edhe ç'merr vesh që ishte një aktivitet kriminal prostitucioni atje në fshat. Shkoi, nxori 100.000 lekë, e i vuri në tavolinë e tha dëgjo tha. Dua t'ma bëni qefin tha po jo shumë. I çik. I çik fare. Edhe kjo zonja që e drejtonte këtë institucion Tam. me reputacion I thot zotri thot për njëqind mijë lek thot ta bëjmë qefin shumë shumë fare ne pse? Jo tha shiko tha un s'kam epsh, më më ka marr malli për shpin. Do të kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit ju përshëndesim 9:46. mirëmëngjesi të gjithëve miq të dashur Ju përshëndesim nga radioja Mirëmëngjesi Kombëtare, Club FM Dhe nga ekrani i Klan Plus Gjithashtu televizion Kombëtar, digjital Në të gjithë Shqipërinë Ju përshëndesim kudo që të jeni sot mëngjes T'ju urojmë gjithashtu një të enjte Fantastike, Fantastike. Kjo do ishte minimumi që mund të bënim Por uh, duam që t'i urojmë edhe fitoren dikujt që ka thënë Mercedesi. Mhm. Mm është Malvi 213 mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Ky Mercedes kishte kushtuar më shumë se sa 580000 euro. Wow. I cili ishte blerë me buxhetin e shtetit. Normal, pse? Për 580000 euro dhe ishte me të gjitha lukset e mundshme që Gruevski mund të imagjinonte ndonjëherë. Po kjo është çfarë ka çuar atë. Fillimisht në burg. Ëh, mm -hmm. për këtë. I dënuar nga prokuroria speciale e Maqedonisë, institucion që është ngritur atje para 2 vjetësh, ne po ngremë tonin tani. Nëse ne kemi dalë në det, kjo na është. Po është vërtetë. Kjo është son goxhal. Tu tek ne do quhet SPAK. Kjo është ajo që kur thonë mhm. SPAK-u, SPAK-u do të ishte ajo që ka dënuar Gruevskin në Maqedoni. Po çojmë. Shpresa është që do të ndodhin këto gjëra edhe këtu. Kjo po. është dëshira. Ne ta mbyllim këtu. 9:52 minuta në këtë moment. Orgesa do të vijë mbas pak në valët e radios Club FM, miq të dashur për të vazhduar programin me Music Box. Ne ju urojmë një ditë fantastike dhe largohemi. Ciao. Mirupafshim, kalofshi bukur. Ema, do të të them një sekret. Babi im iku në bankë sot që të hapte një depozitë në lek me interesa të larta deri në tavan, 4.5% që do t'i marrim në fund të vitit. A t'i them dhe unë babit tim, kështu ai mund të më blejë shumë dhurata. Mirë, po thuaji të shkojë tek Intesa Sanpaolo Bank Albania. Kaloni depozitën tuaj nga euro në lek pa i humbur interesat e depozitës ekzistuese, duke përfituar norma të larta interesi 4.5% në vit për depozitën 5 vjeçare në lek nga Intesa Sanpaolo Bank Albania. Një botë mundësish reale. Zgjo emocione botërore me Coca-Cola përgjatë Kupës së Botës FIFA. Fito 100 dhurata çdo ditë. Gjej kodin në formatet promocionale, dërgoje në 50007 ose online në kokafiscola.al dhe bëhu pjesë e shorteut për të fituar çdo ditë sete FIFA World Cup ose televizor çdo javë. Uji San Bernardo sjell Fundjava Big në Radion Club FM L'acqua San Bernardo è così salutare che bevendola ogni giorno vivrete in eterno. Ma non inventarti storie che non vogliono dire nulla. E basta, sei pesante. No, leggera, come l'acqua San Bernardo, che con 34,5 di residuo fisso, pH neutro e praticamente nessun nitrato, non ha bisogno di raccontare storie. ndarje. Lërin i historit, zgjith një ujnë, Sam Bernardo, telefon 068 20 22 841.